Matthäus, hoofdstuk 27 Die morgen vroeg het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jezus dood te maak. Hulle het om geboei en om toe weggebring en aan Pilatus die gouverneur uitgelever. Toe Judas die verraaier sien dat Jezus door die dood veroordeel is, het hy spijt gekryd. Hy het die 30 silwer muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê: "Ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai." Maar hulle antwoord: "Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak." Hieras het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê: "Dit is nie geoorloof om dit in die tempelfonds te stort nie." want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. En hulle het die 30 silwermuntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal en hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Jesus is voor die goewerneur gebring en die vra hom: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord: "Dit is soos u sê." Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom: "Hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie?" Maar Jesus het hom op geen enkele woord te antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra: "Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word. Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe: "Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" "Barabbas! Barabbas! Barabbas!" Antwoord hulle. Pilate sê vir hulle: "Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word?" Skreeu hulle almal. Hy vra: "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Hulle skreeu nog harder. Die pilate sien dit help niks nie en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk: Nou die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat. Maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Daarna vaar die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in. Bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop. Hulle gee hom 'n stok in sy regterhand toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê: "Ons groet u." Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon En hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Daar kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en hom waghou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee dit is Jesus die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af." net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê ander het hy gered maar homself kan hy nie red nie hy is mos die koning van Israel laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo hy het op God vertrou laat God hom nou red as hy dan beha in hom het hy het immers gesê hy is die seun van God Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is hom ook beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het, het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: "Eli, Eli, lema sabachthani." Dit is: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Party van die wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê: <laughs> hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou. Vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê: "Wag. Laat ons kyk of Elia hom kom red." Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middel deurgeskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was is opgewek. Hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, hulle baie bang geword en gesê, Hierdie man was werkelijk die Seen van God. Daar was ook baie vrouwe wat op een afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jezus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jacobus en Jozef, en die moeder van die seens van Sibedees. Laat die middag het daar een rijk man aangekomt, Dit was Josef van Arimatea wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. En Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: "Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieger nog geleef het, hy gesê het: "Na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word." Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word sodat sy disippels hom nie dalk kom steel of vir die mense vertel hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle: Hier is vir julle 'n wag. Gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly.